Sestā nodaļa uz mežu. Kaut ātrāk makredī vestu šos cilvēkus prom, Sjūzena noteica. Es jau esmu gluži sastingusi. Un kā smird pēc naftalīna, teica Edmunds. Droši vien kažoku kabats piebērts pilns ar naftalīnu, lai aizbaidītu kodas, teica Sjūzena. Man kaut kas duras mugurā, Pīters iesaucās. Un kāds augstums, Sjūzena piebilda. Jā, augsts es pat nepamanīju, Pīters brīnījās. Un arī slapšu vēlns parās. Kas tad tas? Es sēžu uz kaut kā mitra, un ar katru mirkli kļūst ar vien slapjāks. Viņš ar grūtībām piecēlās kājās. Līdīsim ārā, teica Edmunds, viņi ir aizgājuši. Oho! Pēkšņi iesaucās Sjūzena, visi apvaicājās, kas noticis. Man aiz muguras ir koks, Sjūzena sacīja. Paskatieties gaisma, tur priekšā. Tev taisnība, piekrita Pīters. Skatieties šurp un šeit, visapkārt koki. Bet tas slapjums zem kājām ir sniegs. Jā, ja nemaldos, mēs patieši esam nonākuši Lūsijas mežā. Tagad par to vairs nebija šaubu. Visi četri bērni stāvēja meža vidū, samieguši acis ziemas dienas spožajā gaismā, aizmugurē kažoki, priekšā apsniguši koki. Pīters tūdaļ pagriezās pret Lūsiju. Piedod, ka es tev neticēju, viņš sacīja. Es ļoti nožēloju. Liksim mieru? Protams. Lūsija piekrita, un viņi paspied viens otram roku. Un ko mēs tagad darīsim? jautāja Jūzana. Ko darīsim? Skaidrs, ko darīsim, teica Pīters. Izpētīsim mežu. Uh, drebinājās Jūzana mīņādamās uz vietas. Briesmīgi salst. Varbūt uzvilksim šos kažokus. Tie nepiedar mums, domīgi atbildēja Pīters bet neviens neko neteiks, iebildes Jūzen, un mēs taču nenesam tos ārā no mājas, mēs nenesam tos ārā pat no skapja. Tas man neienāca prātā, piekrita Pīters. No šā viedokļa tev, protams, taisnība. Neviens nevarēs pārmest, ka esi nočiepusi kā žūka, ja ārā no skapja to nebūsi ņēmusi. Un visa šī zemā cīm redzot atrodas drēbju skapī. Viņi tūdaļ īstenojas Jūzenes saprātīgo plānu. Kažoki bija par lieliem, tie sniedzās viņiem līdz papēžiem un līdzinājās karaliskām mantijām. Bērniem uzreiz kļuva siltāk, un aplūkodam cits citu, viņi nosprieda, ka jaunie tērpi labi piestāv un lieliski iekļaujas apkārtējā dabas ainavā. Mēs varam tēlot Arktikas pētniekus, sacīja Lūsija. Arī bez tēlošanas te būs diezgan daudz interesanta, novilka Pīters, vezdams māsas un brāli meža dziļumā – tumši, smagi mākoņi aizsēdz debesis un likās, ka sāks snikt vēl pirms nakts iestāšanās. Paklau, pēkšņi ieminējās Edmunds, ja mēs gribam nonākt pie latarnas staba, vai mums nevajadzētu pagriezties nedaudz pa kreisi? Viņš uz mirkli bija piemirsis izlikties, ka nokļūst šeit pirmo reizi. To pateicis Edmunds gan uzreiz saprata, ka pats sevi nodevis. Visi apstājās un cieši raudzījās brālī. Pīters nosvilpās. Tātad tu tomēr te esi bijis, viņš sacīja. Toreiz, kad Lūta teica, ka satikusi tevi mežā, un tu vēl pierādīji, ka viņa melo, iestājās kapu klusums. Kāds indīgs, mazs nekrietnelis. Pīters iesāka, tad paraustīja plecus un apklusa. Te patiesi vairs nebija ko sacīt, un visi četri atkal devās ceļā, bet Edmunds klusībā nodomāja – nekas. Gan es jums atriepušos, iedomīgie pūšļi. Un tomēr, uz kurien mēs dodamies, jautājas Jūzen, lai mainītu sarunas tematu. Es domāju, ka Lūsijai jābūt mūsu pavadonai, Pīters ieteica. Viņa to ir pelnījusi. Uz kurien tu mūs vedīsi, Lū? Varbūt apciemosim Mr. Tamnus, piedāvāja Lūsija. Viņš ir tas simpātiskais fauns, par kur es jums stāstīju. Visi piekrita un ātri soļoja uz priekšu. Lūsija izrādījās laba pavadone. Sākumā viņa baidījās, ka neatcerēsies ceļu, bet tad viņa pazina dīvaini izliekušos koku, tad celmu, un tā pamazām viņa nonāca līdz vietai, kur zeme kļuva nelīdzena, un tālāk pa nelielu ielēju aizgāja līdz pat mistera Tamnus alas durvīm, bet te viņus gaidīja nepatīkams pārsteigums. Durvis bija izlaustas no eņģiem un sasistas gabalos. Alā, tumšs un augsts, Mitrais gaiss sastāvējies kā jau mājā, kurā vairākas dienas neviens nav dzīvojis. Durvi priekšā un uz grīdas bija sanests sniegs. Tas bija melns, sajaucies ar apdagušām pagalēm un kamīnu pelniem, acīm redzot, kāds bija izsvaidījis degošās pagals pa visu alu un pēc tam tās nodzēsis. Uz grīdas mētājās sadauzīti trauki, fauna tēva portrets bija ar nazi sagriezts driskās. Tas nu gan ir varants skats, sacīja Edmunds, Kāda jēga bija šurp nākt? Kas tad tas, gribēja zināt Pīters. Viņš tikai tagad bija ievērojis nelielu papīra lapiņu, kas caur paklāju bija pienaglota pie grīdas. Vai tajā kaut kas rakstīts, jautāja Jūzena. Liekas, jā, atbildēja Pīters. Es tikai nevaru salasīt, ir pārāk tumšs, iziesim ārā. Viņa iznāca no alas un sastājās ap Pīteru, kurš izlasīja šādas rindas. Iepriekšējais šīs telpas iemītnieks, Fauns Tamnus ir arestēts un gaida tiesas spriedumu, jo tiek apvainots valsts nodevībā un uzticības laušanā viņas imperatoriskajai augstībai, Džeidisai, Nārnijas karalienei, Kēras paravēlas pilsvaldniecei, vientuļo salu un citu zemju imperatorei, kā arī tiks sodīts par viņas augstības ienaidnieku un spiegu slēpšanu un brāļošanos ar cilvēkiem. Paraksts Mogrims, slepen policijas kapteinis, lai dzīvo karaliene. Bērni galīgā nesaprašanā skatījās cits uz citu. Es neteiktu, ka man te ļoti patīk, sacīs Jūzena. Kas ir šī karaliene Lū? jautāja Pīters, vai tu kaut ko zini par viņu? Viņa nav īsta karaliene, atbildēja Lūsija, viņa ir ļauna ragana, Baltā ragana, visi meža iemītnieki viņu ienīst. Ragana ir nobūrusi visu šo zemi, un tāpēc te vienmēr ir ziema un nekad nav ziemas svētku. Es Es nezinu, vai ir vērts iet uz priekšu, sacīs Jūzena. Te nepavisam nav droši un šķiet jautra arī nebūs. Ar katru mirkli kļūst augstāks un nekā ēdam mums arī nav līdz. Varbūt labāk iesim mājās? Mēs nedrīkstam, nedrīkstam iet mājās! Vai tad tu nesaproti? Tagad mēs nekādi nedrīkstam doties mājās. Nabaga fauns manis dēļ nokļuvs nelaimē. Viņš mani paslēpa no ragunas un parādīja ceļu atpakaļ. Lūk, ko nozīmē vārdi - viņas augstības ienaidnieku un spiegu slēpšana un brāļošanās ar cilvēkiem. Mums jāmēģina glābt faunu. Ko tad mēs te varam darīt? turpināja Edmunds. Mums pat nav ko ēst. Turi muti! Pīters iesaucās. Viņš vēl joprojām dusmojās uz Edmundu. Kā tu domā, Sjūzen? Man liekas, ka Lū tomēr ir taisnība. Sjūzen atbildēja. Es negribētu ne soli iet uz priekšu un vēlētos, kaut mēs nekad te nebūtu nokļuvuši. Tomēr domāju, ka mums jāpalīdz misteram, kā viņu sauc, faunam. Arī man tā liekas, sacīja Pīters. Mani tikai uztrauc tas, ka mums nav pārtikas. Es ieteiktu atgriezties un paņemt kaut ko no pieliekamā, taču baidos, ka tikuši ārā no šīs zemes mēs vairs nenokļūsim tajā atpakaļ, tāpēc nāksies vien iet uz priekšu. Mēs ar tā domājam, piekrita abas meitenes. Ja vien varētu zināt, kur tas nabadzīņš ir ieslodzīts, Pīters bēdīgi noteica. Kādu brīdi viņi klusēja, nevarēdam izlemt, ko darīt tālāk, kad pēkšņi Lūcija sacīja: Paskatieties, es redzu sarkankrūtīti! Tas ir pirmais putns, ko šeit sastopu. Interesanti, vai putni te nārnijā prot runāt, tā vien liekas, ka viņš grib mums kaut ko teikt. Tad viņa pagriezās pret sarkankrūtīti un jautāja: Lūdzu, vai jūs nepateikt, uz kurien aizveda misteru tamnus, faunu? To sacījusi meitene paspēra pāris soļus uz putnu pusi. Sarkankrūtīts uzreiz aizlidoja, bet ne cik tālu, tikai līdz nākamajam kokam. Putns nolaidās uz zaru un cieši viņu aplūkojot, kā saprastams, ko bērni grib sacīt. Paši to neapzinādamies, visi četri piegāja tuvāk putnam. Tad sarkankrūtīts atkal pārlidoja uz blakus koku un vēlreiz cieši paskatījās bērnos – Viņa pirmo reizi redzēja putnu ar tik sarkanu pakrūtītu un tik mirdzošām acīm. Vai zināt, ko? sacīja Lūsija. Man šķiet, viņš grib, lai mēs tam sekojam. Man arī tā liekas, teica Sjūzena. Kā tu domā, Pīter? Lai notiek, varam pamēģināt, Pīters atbildēja. Sarkankrūtīts acīm redzot visu saprat. Viņš pārlidoja no koku uz koku, turēdamies pāris soļu priekšā, pietiekami tuvi, lai bērni varētu viegli tam sekot. Sarkankrūtītis veda viņus lejup no kalna. Tiklīdz putniņš nolaidās uz kāda zara, zemē nokrita sniegs. Drīz mākoņi izklīda un parādījās ziemas saule, visa apkārtne kļuva žilbinoši balta. Tā viņi gāja kādu pusstundu, meitenes pa priekšu, zēna aiz muguras. Te pēkšņi Edmunds sacīja Pīteram – Ja tu vari nolaisties no saviem augstumiem un man uzklausīt, es tev kaut ko pateikšu. Kas tas ir? Strupi jautāja Pīters. Kurš? Ne tik skaļi, Edmunds čukstēja. Nav ko baidīt meitenes, vai tu saproti, ko mēs tagad darām? Ko tad? jautāja Pīters arī pats sākdams čukstēt. Mēs sekojam pilnīgi nepazīstamam pavadonim. Kā lai zinām, kurā pusē ir šis putns? Ja nu tas mūs ieved lamatās? riebīgi. Un tomēr sarkankrūtītis visās pasakās, ko esmu lasījis, tas ir labs putns. Esmu pārliecināts, ka sarkankrūtīts ir mūsu pusē. Ja jau sākām par to runāt, kura ir mūsu puse? Kāpēc tu domā, ka fauns ir mūsu pusē, bet karaliene nav? Jā, mums stāstīja, ka viņi ir ragani, bet mēs nezinām patiesību ne par vienu, ne otru. Fons taču izglāba Lūsiju. Viņš teica, ka izglābis. Kā lai mēs to zinām? Un vēl kas? Vai tu zini, kā no šejienes nokļūt mājās? Vai? Pīters iesācās. Par to es neesmu padomājis. Un no pusdienām nevēsts, kad mums nopūtās.